U rubrici Nemam pojma objasnit ćemo vam što je to Europski parlament i pojasniti njegov djelokrug rada. Europski parlament je predstavničko tijelo 490 milijuna stanovnika Europske unije. Zastupnici se u parlamentu od 1979. godine biraju izravnim glasovanjem na mandat od pet godina, a broj zastupnika koji se biraju u pojedinoj državi članici razmiran je u dijelu stanovnika te države u ukupnom broju stanovnika Europske unije. Trenutačno Europski parlament broji 780 zastupnika, a njegove su ovlasti. Sudjelovanje u donošenju zakonodavnih akata Europske unije su odlučivanjem, suradnjom i savjetovanjem, potvrda imenovanja i razrješenje članova komisije, imenovanje pučkoga pravobranitelja članova Europske središnje banke, revizorskog suda i drugih institucija, zatim nadziranje rada komisije i Vijeća Europe, odobravanje godišnjega proračuna i druge. U sklopu institucionalnog trokuta Unije, Europska komisija, Vijeće Europe, Europski parlament, parlament predstavlja interese građana Unije. Pojedine država članica može biti zastupljena s najmanje šest, a najviše 96 zastupnika. Sjedište je parlamenta u Strasburu, iako se neka zasjedanja i sastanci parlamentarnih odbora održavaju u Briselu, a dio je administrativnih službi smješten u Luksemburgu.